Hamd Allohnikidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksiz zotdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodirdir. Ey Alloh, men sendan bu tundagi va undan keyindagi yaxshilikni so'rayman. bu tundagi va undan keyindagi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. Parvardigoro, men sendan yalqovlikdan va yomon qarishlikdan panoh berishingni so'rab iltijo qilaman. Parvardigoro, menga do'zax hamda qabr azobidan panoh bergin. Allohumma bika amsayna va bika asbahna. وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ey Alloh sen sabab madading bilan tunga yetdik sen sabab madading bilan tongga yetdik sen sabab madading bilan hayotmiz va sen sabab sening madading bilan hayotdan ko'z yumamiz qaytishlik sengadir اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يا الله كتشكي الدم men seni arshingni ko'tarib turguvchilarni, maloyikalaringni va butun mahluqotingni guvoh qilib aytamanki, sen Allohdirsan va sendan o'zga hech bir iloh yo'q. Sen yolg'izsan va sening hech qanday shiriging yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam sening bandang hamda rasulingdir. Hasbiyallohu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu va huwa robbul arshil azim. Alloh menga kifoya qilguvchidir. Undan o'zga iloh yo'q. Unga tavakkal etdim. Va u ulkan arshning parvardigoridir. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي Ey Allah, men sendan dunyo va oxiratda afv ofiyat so'rayman ey Allohim men sendan dinimda dunyoyimda ahlimda va molimda afv ofiyat tilayman ey Alloh mening avratimni berkitgin qo'rquvimdan omonlik bergin ey Alloh oldimdan ham ortimdan ham o'ngimdan ham chapimdan ham tepamdan ham o'zing saqlagin qadamim ostidan xiyonatga uchrashdan sening ulug'liging bilan panoh so'rayman أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Allohning mukammal kalimalari bilan yaratganlarning yomonligidan panoh tilayman. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad. Ey Alloh, nabiyimiz Muhammadga salot va salomlar yog'dirgin. Bir kun kelib ummat düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz urfonlik mevasin shu avlod ko'rar albatta birodarlar e'tibor berasizlar agarchi kechasi ba'zi birodarlar charchagan bo'lishi mumkin albatta biz mana bu hijrat diyorida o'zimizni oldimizga qo'ygan oliy g'oyamiz, maqsadimiz uchun jihodimizni alhamdulillah davom ettiryapmiz. Albatta biz ko'p bosqichlarni bosib o'tdik. O'zbekistondan Tojikistonga, Tojikistondan Qirg'izistonga, so'ng Afg'onistonga, mana endi bugun Pokiston bilan Afg'onistonning chegarasigacha keldik. Mana bu o'tgan tarixni qisqagina yodimizga olishimiz kerak. Albatta mana bu o'tgan qisqagina tarixni yodimizga olishdan maqsad biz bosib o'tayotgan yo'l haqligiga shak shubhamiz bo'lmaslik kerak. Avvalambor qalbimiz xotirjam bo'lish kerak. Albatta biz islomiy imorat qurilgandan keyin islomiy imoratni birinchi safida turib islomiy imoratni himoya qildik. Vallohu alam oxirda islomiy imorat yiqilgandan keyin ham imoratni oxirgi chiqqan kishilar biz bo'lsak kerak. Keyin ham imoratni oxirgi chiqqan kishilar biz bo'lsak kerak. Mana bu kichkina tarixni yodimizga olmoqchiman. Albatta biz Avvalambor Alloh subhanahu va taoloni qadariga biz iymon keltirganmiz. Yaxshisini ham, yomonini ham Allohdan deb bilamiz. Va albatta, mana bu bosib o'tgan bosqichda ko'p imtihonlarni boshdan kechirdik. Va lekin men Alloh subhanahu va taologa ayta olamanki, shunday bir ulug' kechalarda turibmiz. Biz kofirlarga hargiz qo'l bermadik. Bizi jamoatimiz doimiy ravishda harakat qildikki, izzat bilan Allohga ro'bara bo'lishlikni, yuzimiz yorug' holatda Robbimizga yo'liqishlikni niyat qilganmiz va shu niyatimizda turibmiz. Birorta kufur davlati bilan, biror bir kufur jamoati bilan do'stlik qulini bergan va inshaalloh bermaymiz. Chunki bizni do'stimiz Alloh va uni Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam va ahli sunna val jamoa aqidasidagi mu'minlar. Albatta men aytib o'tdim, men mana shu bir necha yillik hijrat diyorida harakat qildimki, birorta bir mujohidni biror bir kofir va munofiqlarga muttaham bo'lib kofir va munofiqlarni oldida tili kalta bo'lishligini ehtiyot qildim. Va hozir ham shunga e'tibor beryapman. Va mana bu o'qigan oyat va hadisni hayotimizga amaliy qilishlikka harakat qilganman. Va inshaalloh qilib boraman toyinki badanimda qon oqib turar ekan. Chunki men o'zimni yo'limni ochiq, sarih tanlab olganman. Yo haqiqiy mu'min bo'lib yashayman yo haqiqiy mu'min bo'lib shahid bo'laman, boshqa narsani men tanlagan emasman. Va sizlarga ham shuni vasiyat qilaman, birodarlar. Yo mu'min bo'lib yashanglar, haqiqiy mu'min, haqiqiy rijol bo'lib yashanglar yoki shahid bo'linglar. Chunki biz hammamiz bir-birimizga g'animatmiz. Ba'zi va sahobiyalar rivoyat qilishadiki, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan suhbat qilgan vaqtimizda go'yoki o'ylardikki, oxirgi suhbatimiz bo'lsa kerak deb o'ylardik deylar. Xuddi vidolashuv suhbati bo'layotgandek deb o'ylardik deydilar. Shunday rivoyat qilishadi. Mana xabaringiz bor? Yaqinda oramizda bo'lgan birodarlardan Shayx Abu Abdurrahmon Kanadi birodarimiz Shayx Abu Muhammad Turkistoniylar yaqinda shahid bo'ldi. Hammaning xabaringiz bor. Bu shahodatni biz ham 14 yildan bas qidirib yurganmiz. 14 yildan bas qidirib yurganmiz, qachon uniga erisharkimiz deb. Bizni hijratdan murodimiz bir jamoat tuzarmikinmiz, amir bo'larmikinmiz, muhojirlar chiqarmikin degan niyat chiqayotganimizda bo'lgan emas. Shahodat bo'lgan. Shuning uchun shu fursatdan men foydalanib, ba'zi bir vasiyatlarimni sizlarga qilib qo'ymoqchiman. Toyinki aytib o'tdim, hammamiz bir-birimizga g'animatmiz. Agar Alloh subhanahu va taolo bizga ana shu muborakli o'lim, shahodatni agar Alloh taolo bizlarga o'zini tarafidan fazl qilib beradigan bo'lsa, biz har lahzada bu shahodatga tayyormiz. Bizga shahodatni o'rni, vaqti muhim emas. Faqat Allohdan so'raganmizki, biz peshonasi bir bor sajdaga tegmagan kofirlarning qo'lida shahid bo'lishini so'raganmiz. Va lekin men aytmoqchi bo'lgan bir necha vasiyatlarim bor. Shundan birinchisi birodarlar, biz shuncha bosqichlarni bosib shu yergacha keldik. Mana shu yergacha keldik, mana shu lahzagacha keldik. Lekin Allohga qasam, sizlarga biz xiyonat qilmadik. shahidlarning qoniga xiyonat qilmadik. Inshaalloh bu borasida men sizlarni xotirjam bo'lishingizni xohlayman. Biz amirimiz xiyonat qilib qo'ydimikin degan narsa bo'lmasin. Va mu'minlarning moli bo'lgan Baytul Molga xiyonat qilganmasmiz. Agarchi har xil gaplar muncha pulni olibdi, falon qildi degan Allohga qasam, Baytul Molni 1 rupiyasi meni uyimda yo'q. Wallahi Allohga qasamki, 1 rupiya uyimni borib tekshirishing mumkin. Uyimda 1 rupiya yo'q. Baytul mol puli yo'q. Qiyomat haq bizni iymon keltirganmiz birodarlar. Agar qaysi bir birodarimizni obrusiga, moliga, joniga bilib yo bilmasdan qasdan yo qas qilmasdan zulm qilgan bo'lsak, qiyomatga qoldirmani hozir ham orqam ochiq, inshaalloh kelib turib haqingni olinglar. Inshaalloh orqamni ochib beraman. Har kim har qanaqangi obrusiga, moliga, joniga zulm qilgan bo'lsak, qiyomatga qoldirmani birodarlar olinglar. Chunki bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlari. Allohning habibi vafotlardan oldin minbarga chiqib turib, o'zlarini ashablariga qaratib aytdilarki, kimni haqqi bo'lsa menda ovozim dedilar. Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizning peshvoyimiz. Biz ham bu gapni sizlarga aytamiz, birodarlar. Oxiratga qoldirmani. Qalbingizda yig'ib yurmanglar. yoki biz shahid bo'lgandan keyin yo vafot qilgandan keyin la'natlab yurmanglar bizni. Mardonavor chiqinglar. Ana dardani toptiramiz. Inshaalloh orqamni ochib turaman. Har kimni haqqi bo'lsa olsin. Mana bu narsani ham aytib qo'ymoqchiman. Albatta biz oxiratda sizlarga beradigan ishtibamiz yo'q. Molimiz yo'q. U kunida biror bir amalimizni ham bilmaymiz, qanchasi Xudo uchun bo'lgan, qanchasi riyo uchun bo'lgan, qanchasi savob bo'lgan, qanchasi botil bo'lgan. Shuning uchun kelina hisob kitobni dunyoda qilib olaylik. Bir-birimizdan ajralgan holatda yo tirik, yo vafot qilgan vaqtimizda bir-birimizni la'natlab yurmaydi, birodarlar. Mana bu narsani ham o'rni bugun. Har qaysi birodar hech narsani rioya qilmasdan chiqib maydonga mana inshaalloh vallahi Allohga qasam ichaman, inshaalloh turib beraman. Alloh qasam ichyapman. Bu riyo uchun emas, birodarlar. Bu riyo uchun emas, chunki Abu Abdurrahmon Kanadi Abu Muhammad Turkistonida şehit bo'lgandan keyin navbat meniki bo'lsa kerak. Shoyat düşman meni quvlab yurgan bo'lsa kerak. Keyin birodarlar menga shafqat qilinglarda oxiratda qolib ketmasin. Har kimni haqqi bo'lsa, mana men tayyorman birodarlar. Mana bu masalada ham oydinlik kiritib qo'ymoqchiman. Chunki Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdik, Badr kuni ham jangga tayyorgarlik ko'rib turgan vaqtlarida safni tekislab turib, saftan oldinroqqa chiqib turgan bir kishini qorniga shunday qo'llaridagi aso bilan to'g'ri turing degan vaqtlarda hali kishi aytdiki, "Ya Rasululloh, menga zulm qildingiz" dedi. Haqqimni olaman dedi. Dushmanga ro'bara bo'lingan vaqti birodarlar. Shunda hamma sahobalar ajablandiki, "Ey birodar, dushman ko'rib turibdi, nima qilganing bu?" dedi. Aytdi, "Bu meni haqqim" dedi. "Hech kim meni haqqimni olmaydi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqqingizni oling deb qo'liga asoni bergan vaqtlarda qorningizni ochasiz dedi. Chunki qorni ochiq holatda turgan edi. Shunda Rasululloh vasallam muborak qorinlarni ko'tardilarda, hali qo'lidagi asosini tashlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak qorinlarni mahkam quchoqlab bo'ldi. Nima qilganingiz bu deganda hozir jangga kirib ketamni, shahid bo'lib ketamanmi? Sizni badaningizga bir badanim tiyib qolsa-yu, Allohni huzurida jahannamdan qutulib qolsam dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asoni qo'liga berdilar, haqqini olgin dedilar. Oxirda ham vafotlardan bir necha oldin mana bu hikoya bo'lib o'tgan birodarlar. Mana bu narsani ham sizlarga aytib qo'yaman. Birodarlar, hamma haqini ola oladi. Chunki biz Robbimizga qalbimizda g'illig'ashliksiz ro'baro bo'lmoqchimiz. Qalbimizda biror bir g'illig'ash qolmasdan ro'baro bo'lmoqchimiz. Lekin qachon ro'baro bo'lamiz? Bu ma'lum emas, birodarlar. Mana bitta masala. Albatta, keyingi masala shundan iboratki, juda ko'p malomatlarki biz eshitamiz. Alhamdulillah bu malomatlarni ko'tarib kelyapkanmiz. ko'p ishlarni bizning amirimiz biz bilan maslahat qilmasdan qiladi degan malomatlar bor. Haqiqatda bu malomatlar ba'zisi to'g'ri. Tojikistondan muhojirlar o'tayotgan vaqtida, oxirgi mujohidlar o'tayotgan vaqtida hech kim bilan maslahat qilmasdan o'tib kelishini buyurganman. Mozordan muhojirlarni hech kim menga maslahat bergan emas. Mozordan ko'chiraylik, Kobul tarafga men haqiqatda maslahat qilmasdan qilganman buni. Lekin mana shu xosatan muhojirlarni mozordan Kobulga ko'chirganligimga afsus qilmayman. Chunki yozda ko'chirdik, kuzda imorat suqut qildi. Alloh harom qilsin, agar muhojirlar ana shu vaqtda do'stim kirib kelgan vaqtda mozorda bo'lganda nima bo'lardi o'zingizga tasavvur qiling. ko'ring. Lekin bunga ham men ko'p ma'lumot ishitganman. Va muhojirlarni zurmatdan chiqarish haqida ham ko'pchilik aytgan emasman. Faqat Sayfur Rahmonga aytganman, mana shu qaboilni gaplashgan odam haqiqatda chiqargan. Va bugun ham qaboyilga bir imtihon kelyapti. Yana kimlardir aytib qolmasin biz bilan maslahat qilinmagan deb mana bugun hammani to'pladik. Mana shu maslahat o'rnida Mana bu maslahatni ham qilishimiz kerak. Chunki hozir bizga ansor bo'lib turgan birodarlarimiz boshiga og'ir kun kelgan. Bularni qalasini buzishlik, o'zini qamashlik haqida hukumat qo'rqityapgan. Albatta men bularga va'da berganman, o'zimni nomimdan va bir necha birodarlarki menga aytgandi shuni. Shular nomidan va'da berganmanki, inshaalloh biz sizlarni tashab ketmaymiz. Sizlar bizni og'ir kunda bizni tashlamadinglar, biz sizlarni tashamaymiz. Sizlarning qoninglar bizni qonimiz, sizlarning nomusinglar bizni nomimiz, sizlarning mol mulkingiz bizni mol mulkimiz. Biz bab barobar himoya qilamiz deb va'da berganlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sahih hadis bor. Allohni yordami bir banda bilan birga modomiki bu banda boshqa bir birodarini yordamida bo'ladigan bo'lsa. Mana Shoykotdan chiqib kelyapgan vaqtida xabaringda bor juda ko'p zaxmiy birodarlar olib chiqildi. Men yaqinda shu hadisni mag'zini chaqdimki, yo'l ko'rsatuvchimiz yo'q. Yiydiganimiz yo'q. Eshagi otimiz yo'q. Bitta zaxmini 6-6 kishi ham ko'tarib keldi. Vallohu alam mana shu hadisga amal qilinganligi sababligidan Alloh taolo yordam berdi. Agar zahmilarimiz tashab kelganimizda biz hammamiz qirilib ketarmidi vallohu alam. Ya'ni mana bu hadisni men ko'zim bilan hayotimda ko'rdim. Yoki o'tkayli Sark Sarkhilda bo'lgan birodarimiz shahid Nusratulloh qomondan bo'lgan guruh boshiga katta musibat kelgan vaqtida bir necha birodar zahmiy bo'lgan ekan. Zahmiy bo'lgan vaqtida birodarimiz Nusratulloh shahid ular bilan maslahatlashgan, nima qilamiz, birodarlar degan. Ba'zi birlar fikr bildirganki, shu zaxmilar tashab chiqib ketaylik degan. Boshqalari omon qolishlik uchun shularni tashab chiqib ketsa bo'ladi deilgan maslahat bo'lgan vaqtda Alloh taolo birodarimizdan rozi bo'lsin, oyog'ini tirab turib olgan. Yo zaxmilarni olib chiqamiz, yo hammamiz birga shahid bo'lamiz degan. Ana ko'zimiz bilan ko'rdik. Zaxmilarni olib chiqishdi. Alloh taolo qanaqangi ularni qamaldan olib chiqib ketdi. ko'zimiz bilan ko'rdik. Birodarlar, mana bu hadis haq, sahih hadis. Al-muslimu akhul muslim. Musulmon musulmonni birodaridir. La yazlimuhu, unga zulm qilmaydi, va la yuslimuhu, uni kofirga topshirib qo'ymaydi, va la yahduluhu, u yordamga muhtoj bo'lsa, uni sirab qo'ymaydi degan hadis bor. Musulmonlarning ishi bu. Shuning uchun Bugungi kunda ba'zi bir har xil tashvishli xabarlar, har xil gaplar ko'payib turgan bir vaqtda sizlarni shu bugun kechasida jamladik, keyin maslahatlashib olaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badrga chiqayotgan vaqtlarida sahobalarga qayta-qayta maslahat solaverdilar. Nima qilsak bo'ladi? Karvonni uraylikmi, askarni uraylikmi deb qayta-qayta tashlavergan vaqtlarida hamma muhojirlar turib bir birdaniga bir xil javob berishdi, lekin Rasululloh sallam yana takrorlayverdilar. Shunda ansorlar so'rashdiki, "Ya Rasululloh, maqsadingiz bizish kerak, bizdan so'ramoqchisiz kerak" dedi. Shunda ha, sizlardan so'ramoqchiman dedilar. Chunki bay'at shartida, bay'at aqabada Madinaga kelsangiz biz sizni himoya qilamiz deyilgan. Madinaning tashqarisida edi Badr. Badr g'azvasi Madinaning tashqarisida edi. Mana bu kelishuvda yo'q edi tashqaridagi Madinaning tashqarisidagi kelishuv. Shunda hasradan sizlardan eshitmoqchiman dedilar. Shunda sahobiyalar turib, ansoriy sahobiyalar turib aytishdiki, "Ya Rasululloh, bu ku ro'paramizda turgan qo'shin ekan. Agar dengizga kiradigan bo'lsangiz, biz siz orqangizdan kiramiz" deydi. Shuning uchun mana bugun fursat bor. Birodarlar, biz Pokiston hukumatı agar ansor birodarlarimizga hujum qiladigan bo'lsa, biz jangga tayyor bo'lganmiz. Lekin bu narsa majburiy emas. Majburiy emas. Birodarlar, biz majburlamaymiz. Kimdir hali hayotdan ko'p narsa ko'rgisi bordir. Lekin men sizlarni doim da'vat qilganman azimatni tanlashlikka. Va buni orzu ham qilmaymanki, qaysi biringdan ishsamki, xorlik, zillatni tanlashingni. Lekin biz qaror qilganmiz. Albatta mana bu Pokiston hukumatı bo'lsin, boshqa hukumatlar bo'lsin, albatta bular agar bizlarning ansonlarimizni qo'l uzaytiradigan bo'lsa, albatta biz jihodga tayyor turganmiz. Mana bu narsani ham biz sizlar bilan bugun maslahat qilmoqchimiz. Toyinki birodalar ertaga bizga aytilmabdi, bizga maqsad qilinmabdi, bizga aytilganda biz chiqib ketardik, boshqa bir joyga borib turardik degan gaplarni men eshitishni xohlamayman. Chunki mana bu musulmonlarni shoyat oxirgi sangari bo'lsa kerak. Musulmonlarni oxirgi sangari bo'lsa kerak, oxirgi ishonch nuqtasi shu yerda bo'lsa kerak. Bu yerdan chiqiladigan bo'lsa, bu yerdagi xatar tugamaydi, arimaydi. Ikkita narsani mumkin İki 2 yilda topgan yok yo'qotamiz. Biz bilan birga shahidlikka tayyor bo'lgan, ikkinchisi qo'limizda qurolimizni qo'ldan beramiz. Lekin u xatar albatta qolaveradi o'rnida. Shuning uchun mana masalada ham xo'p fikr qilinglar birodarlar. Mana bu gapimdagi ertalabdan sekin-sekin siljish boshlanmasin, faqat bizga xabar qilib qo'yinglar. Biz o'zimiz olib borib qo'yamiz. Kim qayerga ketadigan bo'lsa. Bu narsani aytib qo'yaman. Lekin Alloh taoloning nusratiga yomon gumonimiz yo'q. Albatta Alloh taolo Nuh alayhisalomni bir kemada u kishiga iymon keltirgan mu'minlar bilan birga asragan zot inshaalloh bizni sizni asrashlikka qodir zot. Ibrohim alayhisalom o'tni ichida saqlagan zot asrashlikka qodir. Fir'avnni 70 ming chaqalog'i suyib qatl qilib Musa tug'ilmasin deganda Fir'avnni o'zini qo'li bilan asragan zot asrashlikka qodir zot. Alloh taolaga yumamam gumonimiz yo'q. Faqat jang bu hazil nasaba. Ya'ni biz hozir jangga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shuning uchun jang albatta agar biz Allohdan haqiqiy taqvo qiladigan bo'lsak, inshaalloh Alloh taolo bizga yordam beradi. Ya'ni biz qo'limizdan qurolimizni hargiz qo'ymaymiz. Mabodo shahid bo'lsak, ustimizdan yurib ketib qolinishligi mumkin, lekin tirgakamiz qurolimizni qo'ymaymiz. Bu narsaga biz ahd berganmiz Alloh taologa. Shuning uchun bugun sizlarni jamladik. Birinchi iymonlashmoqchi edik. Haq huquqlaringni bo'lsa bizdan avvalishini so'raymiz. Tashqariga chiqib olib, bir-birimizni yomonlagandan ko'ra, bir-birimizga tosh otgandan ko'ra mana ro'parada odamlarni hammasini oldida haq huquqimizni olaylik. Uchinchi, kelajakda qiladigan ishimizda sizlarga tashab qo'ydikki, yana bizga aytilmabdi, biz jang qilmoqchi emas edik degan gaplarni men eshita olmayman. Chunki aytib o'tdik, yo izzat bilan yashaymiz, yo izzat bilan shahid bo'lamiz. Boshqa narsani biz haligacha o'ylab ham ko'rgan emasmiz. O'ylab ham ko'rgan emasmiz. Qo'lini nomusini, dinini himoya qilib qatl bo'lsa shahid bo'ladi degan hadisga muvofiq javob berdi ki Biz shariatni tan olamiz. Pokiston hukumatining qonunini tan olmaymiz. Shariat bizga ijozat bermaydiki, sizlar kelib turib bizni qalamiz buzsani. Agar keladigan bo'lsangiz, zo'r bilan keyin zo'r bilan javob beriladi deb ularga javob berdi. Hozirgacha odamlarni yuboryapti, boshqa qilyapti, o'sha dastagini o'zidan chiqargan odamlar kelib, "Mayli, keling, bittasini buzaylik. Kecha mol kun kelibdi, bir tarafini buzaylik, ozginasini buzaylik." deb turib bular nima qilyapti? Sekin-sekin pasayyapti. Lekin mujohidlar Shikay mintaqasidagilar hammasi shu ittifoq qilgan palonchi o'sha bizga ansor bo'lib yurgan Davr xonu, Eydi boshqa birodarlarni topshiringlar degan bular hammasi ular ham shuro qildi, ular ham shu xulosa keldiki, biz topshirmaymiz hech kimni. Har hukumatni zuri bo'lsa, keyinda bular ham jangga tayyorgarlik ko'rayotgan, hamma og'ir qurol bilan jangga tayyorlab turishgan, deshakayu zikiyaku hamma qurollar shikaydan tayyor. Bu yerdagilar hozir o'sha guruhlarga bo'lingan, agar qaysi bir qalani buzishga keladigan bo'lsa, hamma baravariga e, Pokiston hukumatiga qarshi jihodni boshlanishlikka ittifoq qilingan. Ansorlar alhamdulillah birlashgan, bitta gapga kelishgan hammalari. Agarchi ba'zi bir fatvolarni ko'tarib kelyapti, fatvo bor, mayli bittasini buzilsa, ikkitasini buzilsa bo'ladi. Bu yerda masala qal'ani buzishlik emas, uni buzib tuzasa bo'ladi. Lekin bu bilan nima qilmoqchi bular? Musulmonlarning ruhini sindirmoqchi. Obro'sini ketkizmoqchi. Chunki bu yerda o'sha ikkita katta qavmlardan bittasi bo'lsa Zalixil qavmi dedi, shularning qavmlari Yorgulxil, Zalixil bilan bu katta qavmga osilgan hozir agar bular sindirib olsa, boshqa qavmlar ham aytayapti. Agar bular sinadigan bo'lsa, boshqalar ham sinib ketadi. Sizlar turib bersangiz, biz turib beramiz, deyapti. Hamma xalqlar o'z oyoqqa turgan. Keyin biz ham bularga aytdikki, bizku xil-xilni tanimaymiz, biz islom va kufr xilini bilamiz. Biz aytdik, sizlarni qaysi biringiga osilsa, o'sha bizning qavmimiz bo'ladi o'sha. Biz islom xelni tanaymiz, kufr xelni tanaymiz, boshqa xelni tanamaymiz. Shuning uchun ansorlar hammasi tayyor bo'lgan, har joylarga guruhlar tayyorlashyapgan. Agar e, hukumat jangga keladigan bo'lsa, qarab turilmaydi. Shahodat darvozani tagiga kelgan bo'lsa, unga baxillik qilmaslik kerak. Chunki islomda o'sha e, har bir masala bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'lim bergan ta'limotga muvofiq bir kishi keldiki, "Ya Rasululloh, bir kishi molimni bo'lib qo'yaman" desa, nima qilaydi? Bermagin dedilar. Agar urushsachi men bilan urushgin sanam dedilar. Men bilan jang qilsa, sanam jang qilgan bilan dedilar. Unda men uni meni qatl qilsa nima bo'ladi? Shahid bo'lasan Uni men qatl qilsam nima bo'ladi? Unda u jahannamga ketadi dedilar. Chunki Rasululloh aytdilar-ki, kimda kim molini, jonini, nomusini himoya qilib qatl bo'ladigan bir shahid bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan vaqtlarida Madinada Yahudiylar bilan sulh tuzilgan edi. Sulh ma'nosi shuki, sen menga jang qilmaysan, men senga jang qilmayman. Birga hukumat qilamiz degani emas. Sen menga hujum qilmaysan, men senga hujum qilmayman. Ya'ni bir-birimiz ishimizni aralashmaymiz. Bir chegara qilib qo'y, sen aqib o'tmaysan, men baqib o'tmayman. Hop, bir musulmon ayol yahudiylarni bozoriga chiqdi, hijob farz bo'lgan vaqtida. Yahudiylar kelib, mal'ullar bu ayolning yuzini ko'rmoqchi bo'ldi. U yoqdan o'tdi, bu yoqdan o'tdi, bu ayol ko'p iffatini mahkam saqlab, yuzini ko'rsatmadi. Shunda bir joy kelib o'ltirganda uni bir Yahudi kelib turib, nima qildi? Hijobini bir daraxtga bog'lab qo'ydi. Bu ayolning xabari yo'q, o'rnida shunda turgan vaqtda bosh ochilib ketdi. Bir musulmon yigit sahobiy qarab turgandi. qilichini olib keldi hali ish qilgan yahudiyni kallasini uzib tashladi. So'ra o'tirmadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sulh qilgandi bu bilan dedi. Ular kelib turib buni qatl qildi, shu bilan sulh buzildi. Mana bu masalalar birodalar shar'iy masalalar. Kimda kim nomusiga bir kishi qo'l uzatsa, uni qatl qilmaydigan bo'lsa, u Allohning oldida osiy bo'ladi. Bu ummat mana shu masalalarni bilmaydi. Ha patvo yo'q emish, ijozat yo'q Ha nomusingni ustiga chiqadigan bo'lsa, sen muftiydan fatvo so'raysanmi? Bu dayyuslik, bu beg'ayratlik qaydan chiqdi bu? Alloh subhanahu va taolo g'ayur, g'ayur bandasini yaxshi ko'radi. Dayyus jannat ustiga yozib qo'yilgan. Dayyus jannatga kirmaydi deb yozib qo'yilgan. Dini uchun, nomusi uchun, jonu moli uchun g'ayrat qilmagan odam dayis u. Shuning uchun biz bu xulosa kelganmiz. Agar Shikay mintaqasi bo'lsin, umuman Vaziristonga buni e'lon qilindi. Qayda bular va'da berdiki, bir mujohidga farqi yo'q qas qavmdan u. Dushman agar uni joniga to'pishadigan bo'lsa, biz yetib olamiz. Alhamdulillah shu ittifoqqa kelingan Nazirnik Muhammad emas, bitta so'zga kelgan. وقتی که خلافت نیست این جماعت ها مجبور شدن که در یک کشور مبارزه را شروع کنند این این نام ها تا وقتی که خلافت به میان بیا این همش از بین می رود مثل که اگر آب را دیده شد تیمم میشکنه وجود این نام ها همین خلاص آب میبینی تیمم داری تیمم میشکنه این مبارزه ها به خاطر این است که در هر کشور بعد سقوط خلافت پیدا شده است لیکن همش موقتی است همش موقتی است ان خدا کنه که همین خلافت رو بسازیم همین گپا ختم شود لیکن والی شام بودن و والی خراسان بودن این عیب نیست این والی خراسان از این والی شام از این والی فلسطین است همین والی بودن فعلا همین به جای این نام ها این حرکت ها یا که حرکت های جهادی است لیکن همه حرکت هایی که دوام میکنه که حرکت های جهادی است همش حرکت های برای احیای خلافت نیست انشالله این چیزا موقتی است انشالله آن روز نزدیک است که امریکای هم سقوط میکنه خلافت هم ساخته میشود انشالله یک رس یک سر میباشه باشه انشالله و کفرگه قرشه الحمدلله حضور گچه bo'ynini ekkanmassizlar. Chingizxon Jaloliddin Manguberdini bo'yin bermagan vaqtda aytgan ekan. Shuncha o'g'lim o'rniga shu meni o'g'lim bo'lganda iftor qilgan ekanda. Biz aka-ukalarimiz yo'q. Tug'ishgan ya'ni. Aka-ukalarimiz o'rniga sizlar aka-ukasizlar. Diniy aka-ukasizlar. Biz sizlardan xafa bo'la olmaymiz. Ba'zida rosa harakat qilaman, biroq o'zimni afa qilishlikka. Lekin hech uddalolmayman. Chunki bizni bog'lab turgan iymoniy ip bunga yo'l koymayın. Chunki kuryemiz bite bite bite bite bite bulup ham shahid bo'lib ketyapmiz. Mana bunga e'tibor berishimiz kerak ekan. Shahodat qidirib yurgan birodarlar bir kundan ortiq bir-birimizdan xafa Mesela Men sizdan xafa emasman. Men sizdan roziman. Chunki hozirgacha Jangga desa jangga kiryapsizlar. Shahodatga desa shahodatga kiryapsizlar. Ya'ni bundan ortiq bugun yer yuzida mu'minman deganlanishda rijollar sizlar bo'lsana kerak. Jazakumulloh xayr. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim Kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar